Johannes hoofdstuk 3 Daar was een man met die naam Nicodemus. Hij het aan die partij van die fariseers behoort en was een lid van die Joodse raad. Een nacht het hij naar Jezus toegekomen en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat hij een leermeester is wat van God afgekomen het, want niemand kan hier die wondertekens doen wat hij doen, als God niet bij hom is nie. Daarop zei Jezus voor hom, Dit verzeker ik jou, As iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe: "Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie?" Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou. As iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie." wat uit die mens gebore is, is mens. En wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar hy heen gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Nikodemus vra hom toe: Maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom: Jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie? Dit verseker ek jou. Ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemel se vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, naamlik die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit. So moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. God het nie sy seun na die wêreld toegestuur om die wêreld te veroordeel nie maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Wie in hom glo word nie veroordeel nie. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste seun van God glo nie. En so kom die skeiding. Die lig het na die wêreld toe gekom. En tog het die mense eerder die duisternis as die lig liefgehad. Want hulle dade was sleg. Elkeen wat kwaad doen, haat immers die lig en kom nie na die lig toe nie sodat sy dade nie aan die kaak gestel moet word nie maar wie volgens die waarheid handel kom na die lig toe sodat dit duidelik kan blyk dat sy dade in gehoorsaamheid aan God gedoen is hierna het Jesus en sy disippels na die platteland van Judea toe gegaan hulle het 'n rukkie daar gebly en mense gedoop Johannes was ook besig om te doop by Enon naby Salem waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is deur hom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het tussen Johannes se volgelinge en 'n Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê: "Rabbi, hy wat oor kan die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook en almal gaan na hom toe." Johannes het hulle geantwoord: Niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het ek is nie die Christus nie. Ek's maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. Hy moet meer word en ek minder. Hy wat van bo af kom, is bo almal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom, is bo almal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy. En tog aanvaar niemand sy getuienis nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardie bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom.